Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում անգեոգրաֆիկ կենտրոնը 1 տարեկան է։ Արդեն 1 տարի է, ինչ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում իր գործունեությունն է ցավալում անգիոգրաֆիկ կենտրոնը։ ԼՂ առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանի աջակցությամբ իրականացավ արցախցիների համար այսքան սպասված կենտրոնի բացումը։ Օրերս առողջապահության նախարարությունը կազմակերպեց միջոցառում նվիրված անգիոգրաֆիկ կենտրոնի 1 տարվան։ Ողջունելով ներկաններին ԼՂ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի տնօրեն Կարեն Բազյանն ասաց. Պատիվ ունեմ բացելու այսօրվա միջոցառումը նվիրված անգեոգրաֆիկ կենտրոնի գործնեայության առաջին տարեդարձին։ Ունենալ նման ծառայություն Արցախում մեր բոլորի երազանքն էր։ Եվ 2014 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարար Հարություն Կուշկյանի նախաձեռնությամբ եւ ազնական միջոցներով նորոգվեց, կահավորվեց եւ սարքավորվեց այս գեղեցիկ բաժանմունքը տեղադրվեց նորագույն Siemens Artis անգիոգրաֆը եւ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի առաջատար մասնագետների օգնությամբ մեկնարկեց կենտրոնի աշխատանք։ Ինչպես հայտնի է սիրտանոթային հիվանդություններ ամբողջ աշխարհում, այդ թվում էլ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում մահացության ցուցանիշով առաջին տեղում են։ Այժմ սրտանոթային խնդիրներ ունեցող հիվանդները հնարավորություն ունեն ժամանակին եւ տեղում օգտվելու բժշկական այն ծառայություններից, որոնք հաջողությամբ կիրառվում են աշխարհի լավագույն կլինիկաներում, ինչը տնտեսագիտական առումով հնարավոր դարձավ իրականացնելու պետական մեծ աջակցության շնորհիվ։ Անգեոգրաֆիկ կենտրոնի 1 տարվա աշխատանքը քանակական եւ բժշկական տեսանկյունից կարելի է գնահատել բարձր։ Իսկ հնարավորությունները կրկնապատկելու եւ երապատկելու հերանեկար ունեցող։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս եւ նորից շնորհակալություն եմ հայտնում Քուշկյանների ընտանիքին։ ՀՂ առողջապահության նախարարի տեղակալ Զոյա Լազարյանը ելույթի իր խոսքում նշեց, որ մեծ է նաև Էրեբունի բժշկական կենտրոնի սրտաբանական ծառայության հանձին ծառայության ղեկավար պրոֆեսոր Համլետ Հայրապետյանի դերը Արցախյան բաժանմունքի գործունեության մեջ, քանի որ նա առաջինը ձեռնամուխ եղավ կենտրոնի գործունեության մեկնարկին։ Շատ ուրախալի օր է այսօր, որովհետև այնպիսի մի աննախադեպ օր է հիշում մեկ տարի առաջ։ Երևի թե բոլորիս համար դա միայն երազանք է։ Այն, որ այս կենտրոնի, այս բաժանմունքի բաժնումը խիստ կարևոր է, իրոք սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները դրանք այն առաջնահերթ երեք հիվանդությունների շարքին են դասվում, որոնցից ցավոք սրտի վահացության տոկոսը ամենաբարձրն է։ Բնականաբար, արդեն վիճակելի չէ, թե այս կենտրոնը այստեղ պետք է բացվեր։ Եվ ահա Աստծո կամոք ասենք, թե ինչպես հանրապետության նախագահ, երբ որ առողջապահության նախարար այստեղ նշանակեց պարոն Խուշկյանի եւ բացվեց այդ իրազանքի ճանապարհը։ Եվ մենք ունեցանք այս գեղեցիկ կենտրոնը, այն կենտրոնը, որը որ երբեք չէինք պատկերացրել, որ մենք այստեղ կունենանք նման բարձրակարգ ցարքավորումներով հագեցած, գեղեցիկ դիզայնով, մասնագետներով համալրված մի կենտրոն, որը անմիջապես կսկսի իր աշխատանքը Արցախում։ Իհարկե սա ողջունելի է եւ սա շատ ուրախալի է բոլորիս համար։ Հաջորդ ամենակարևոր քայլը նա է, որպեսզի կենտրոնի աշխատանքը հնարավոր լինի դարձնել շարունակական եւ որակյալ։ Դա նույնպես նախարարի անմիջական ուշադրության կենտրոնում եւ իր աջակցությամբ շարունակվեց աշխատանքները համագործակցությունը բոլոր դաստեր տեղյակ Երևանի մշկական կենտրոնի կարդիոլոգիական կենտրոնի բաժանմունքի հետ Համլետ Գրիգորյevի գլխավորությամբ բարբերական այցերը մասնագիտական որակավորումները, պրակտիկ գործնեությունը եւ այլը այս բոլորը նպաստեցի այսօր մենք հապարտորեն ասենք, որ Արցախում ունենք այո կենտրոն եւ ունենք աշխատող կենտրոն։ Մենք ունենք թվեր, խոստում նալից, որ մի բախ երբ մտածում ես, եթե չլիներ այս կենտրոնը, գուցե եւ կամ երևի թե այս անձանց մի մասը այլևս չէր։ Կարծում եմ սա բոլորս կասկածելու տեղիք չի տալիս, բոլորս համոզված են դրա մեջ։ Եվ մենք չենք ուզում ասել, որ ամեն ինչ լավ է եւ ամեն ինչ արված է։ Ես կարծում եմ եւ աշխատողները եւ ընդհանրապես անձնակազմը եւ մենք բոլորս ձգտում ենք ավելինի։ Ինչ որ այսօր ունենք, գոհացուցիչ է, բայց ինչ որ այսօր ունենք, դա դեռ լավ չէ։ Որտեւ այս սարքը, որը տեղադրված է այստեղ, եւ այն հիվանդանոցը, որտեղ որտեղ ակայված է այս կենտրոնը, ունի մեծ հնարավորություններ, մեծ հնարավորություններ հետագայում ընդլայնելու մասնագիտական միջամտությունների ծավալը, որակը, քանակը եւ այլն։ Եվ այլ, ի ուրախություն բոլորիս, քանի որ արդեն այն ժամանակահատվածն է, որ հիմա մենք 16 թվականի բյուջեի նախագծի աշխատանքները ավարտել ենք, կարելի է ասել, արդեն 16 թվականին։ Մենք ունենք որոշակի գումար լրացուցիչ տեղադրված այս կենտրոնում իրականացնելու արդեն ինվազիվ էնդովասկուլար վիրահատությունների համար։ Սա մի խոշոր քայլ է, մի նորույթ է մեր առողջապահության համագարքի համար։ Ունենք մասնագետը, ունենք սարքը, ուրեմն մնում է միայն, ինչպես ասում են, սկսել աշխատանքները, որը որ նոր տարվանից 16 թվականից կսկսել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր ինվազիվ կարդիոլոգիայի վերաբերյալ, արդեն այն ինչ որ այսօր կատարվում է, ես կարծում եմ իրենք էլ մեր բժիշկները, մեր մասնագետները այդ ցանկությունը ունեն եւ աստիճանաբար դրան կգնան, դա իր խորացման ուղիները ունի եւ հնարավորությունները կստեղծվեն աստիճանաբար եւ իրականացնելու այդ ղարքի ավելի բարդ վիրահատություններ, ավելի բարդ միջամտություններ եւ այլն։ Ու այս ամենը մեզ նվիրեց մեր նախարարը, ոչ միայն մեզ նվիրեց, այլ նվիրեց Արցախի ժողովրդին եւ բոլորս միասին եկեք շնորհակալություն հայտնենք Խուշկյանին, պարոն իր ընտանիքով հանդես, բայց նվերը տվեց Արցախի ժողովրդին։ Այս ամենը չէր կայանա, ինչպես ասում են, եթե չլիներ բուն անձնակազմ աշխատող Այստեղ այսօր տեսնում եմ հավաքված են այն բոլոր բուժ անձնակազմը, բժիշկները, բուժքույրերը, բաժանմունքի վարիչները, որոնք որ այս կամ այն չափով առնչվում են այս կենտրոնի աշխատանքների իրականացմանը։ Եվ շնորհակալություն հայտնենք բոլորիդ այս աշխատանքի իրականացման համար, շնորհակալություն հայտնենք անձնակազմին, բախտենք առողջություն, խաղաղություն մեր երկրին եւ մասնագիտական նոր նվաճումներ։ Տարվա կտրվածքով բաժանմունք է դիմել 324 հիվանդ, որից 275 հիվանդի մոտ իրականացվել է կորոնար անոթների անգիոգրաֆիա, 116 հիվանդի տեղադրվել է 139 ստենտ, 2015 թվականի հունվարից ԼՂՀ-ում սրտի անհետաձգելի վիրահատությունը կատարվել է պետպատվերի շրջանակներում անվճար, անգեոգրաֆիկ կենտրոնի 1 տարվա կատարած աշխատանքի համառոտ հաշվետվությամբ հանդես եկավ կենտրոնի վարիչ Կարեն Ալբերտյանը։ Արդեն 1 տարի է որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետական մշկական կենտրոնում գործում է անգեոգրաֆիկ կենտրոնը, ապահովելով ժողովրդին առողջություն եւ ինչի ոչ որոշ դեպքում նաեւ քնքեր։ Այս տարվա կտրվածքով մեր բաժանմունքը դարել է արդեն անբաժանելի մաս հանրապետական մշկական կենտրոնում։ Առաջին հերթին կուզենայի շնորհակալություն հայտնել այն մարդուն, առանցում որ չէր լինի այս հրաշքացած ասեմ շնորհակալություն առաջատարության նախարարությանը, որը միշտ կայացել Արցախցու մեջքին ամենադժվարին պահին։ Հուսով ենք, որ մենք նույնպես կշարունակենք արդարացնել ձեր սպասելիքները, նույնձև շատ մեծ շնորհակալություն կհայտնեմ ուժանձնակազմին ու մեր դուրաշխատում անդամին առաջում են գործնական։ Նույնպես կուզենամ շնորհակալություն հայտնեմ Ֆիլիպինի բժշկական կենտրոնի սրտաբանական ծառայության ղեկավարին Համեդ Գորջ Հայապետյանին, որը միշտ պատասխան է օգնության գալ ցուցաբերելու խոսումը իրանց ժողովրդությամբ բացվել է այս լավանքը եւ սկսել իր աշխատանքը եւ միշտ պատրաստ են երբ որ կանչենք ինչ-ինչ հարցերով կանվել մեզ օգնության։ Այս տարվա կտրվածքով մեր հիվանդանոց դիմել է, մեր բաժանում դիմել է 324 հիվանդ, որից 274 հոգուն կատարվել է կորոնարալ անգելոգրաֆիա, այդ հիվանդներից միջամտության են ենթարկվել, տեղադրվել այսինքն ստենտոան են կատարվել 116 հիվանդ արտադրվել են ծանրաման 139 ստան։ Այս տարվանից գործում է Stand for Life ծրագիրը, այսինքն անհետաձգելի սրտային վիրատության մասին ծրագիրը, որը անվճար ցուցաբերվում է սուր սրտամկանի ինֆարկտ ձեռնից տված հիվանդներին, այն ամենաբուժարի պահին բոլոր ծառայությունները անվճար են մատակարարվում, որը տեղադրվում է մեկ օր դեպքում, այդ ծրագրի հիմունքների վրա որի համար շատ մեծ շնորհակալություն առողջապահության նախարարության անձնես Արթուր Արծուն Մաքսին Շուշկյանին, որը կոորդինատորել է մեր ծրագրի լեգալ կառավարման համակարգությունը։ Եվ այդ ծրագրով մեր հիվանդանում գտնվել է 42 հոգի, եւ ստացել են ես բուժօգնություն այդ ծրագրի հիմնարկի մեջ նշեմ, որ այդ հիվանդների մեջ կային նաև շատ ծանր հիվանդներ, կային նաև ոչ այդքան ծանր։ Մոտ 10-15 հիվանդ կորոնարոգրաֆիա հետազոտությունից հետո ախտորոշվել է բազմամոթային կորոնազայգերակներ արդարումների համար նշանակվել է ավտոկորոնաշուն դարում և իրանի բիոպլիայնական հիապոպել երևում գիշկական կենտրոն իրաց կարծու իրավուժական բաժին և կատարվել այդ իրավությունը որ աջող հավաքվեց հետո այդ դիվարտությունից, բոլոր հիվանդները վերադարձել են եւ այս պահին գտնվում են մեր սրտաբանների զգոցան տակ։ Նույնպես մոտ 5 հիվանդի ախտորոշվել է սրտի ռիթմի խանգարման պաթոլոգիան, որի համար մենք ստեղ տեղադրել ենք ժամանակավոր սրտի վարասար եւ նույնպես ռեանիմատոլոգի եւ ռեանիմաբիլով տեխնիկան տեղափոխվել է Լևոնի բժշկական կենտրոն, որտեղ տեղադրվել է մշտական սրտի ռիթմի վարասարքը։ Իրանք նույնպես գտնվում են մեր սրտաբանների զգոցան տակ Ուզենամ բոլորին շնորհակալություն հայտնեմ հաշվի օրենքի համար, երևիս համար։ Այսօրը մենք ձեր կշարունակենք ձեզ ծավալել Բարեկամներ դեռ անելիքներ շատ ունի անգեոգրաֆիկ կենտրոնը։ Ազնակազմը պատրաստ է աշխատել առանց ջանք ու երանդ խնայելու։